Pak Taufik Safalas Taufik Tok oh, Taufik Tok kalian Ibu Sri Utami wah api-api jenenge Pak Taufik oleh Ibu Sri Utami Loh, mantene sing itu, Pak oh Wulan karo Mas Agus Iki samaca ora dununge nang endi nggone iki. Nang enake gambare gunungan tok, gunungan tok. Eh. Lah kuwi ngarep bukaan tok. Tulisane lho Wulan karo Mas Agus dadi manten. Siap siap siap siap. Kowe nuturi apa wong dadi manten, kowe wis tau dadi manten purung. Wis tau aku yo ngene iki lho Pak aku Pak. Sumpah. Sumpah yo koyo Mas Agus karo Mbak Wulan iki. Nang wedet Jawa ngene iki. Yo padha Pak tanggapne wayang. Nuwun sewu lho aku. Sampeyan pas mantene percil dugi ta? Aku ki pas ora teko. Kula nggih, kula mboten diundang kok pas mantene mosok. Lha iki lali dadi manten lali karo aku. Nanggap aku nanggap jii. Lah alah kok enek manten nanggap jii lho. Rame Pak. Paling dicai nanggap Krawitan campur sari wayang oh, nanggap jiki lho. Ora aku nanggap pengmain, main mendem rame ning gonku. Lho. Ora maksudku ya syukuran manten. Syukuran manten. Ya wis padha manten iki lho Mas. Ya iki ora teko tenan kok. Mboten teko kula. Critanono to critanono. Mas aku manten mak cupak. Adat Jawa ngene iki. Ya yes, nggih kuade biasa ngono lho Pak. Ya wis gawe blangkon ngono ya. Helm, helm, helm. Lah lagu wedi ngono ta dek welem kowe kok dadi mantan. Oh. Ya cok cengelmu tenan. Ya, yo blangkon iki lho blangkone ya iki lho ireng ngene iki. Masa? Iya, Pak. Wis rame aku ya sing delok ya akeh ngene iki. Awakmu ya nyengkelit keris nek. nyapo to keris? Arit gembacok, bacok maro tuwa crok gendang mati. Lah maro tuwamu lara mbok bacok piye mantu kurang ajar. Maro tuwamu kok bacok kowe mantu kurang ajar. Gelem anake ora. Ya gawe keris kene blakon kene keris. Lah aku ora roh ora mbok undang ae. Lah ora lae dhewe. Lah kok ora teko kok e rumangsaku. Yes, Kaya oh, kalungan kembang. nyapo Lah apa? Arit lho penak. Dadi penak terus karo ngarit maro tuwa ya bacoi cengle. Lho kabeh-kabeh mbok bacoki marotwa dibacok cengle ora ya loro-loro kabeh. Ora mesti kembang kene blangkon biasa kene. Ora ngerti ya, Pak. Eh. Biasa Pak kaya wong Jawa biasa. Ya bebetan karo jarik ngene ya. Nyapa to jari. Lah apa? Rasa kidu marot lho Pak, krosok-krosok kuwe nak malan ge bebetan. Heeh, mhm, lah kaya wong unduh pelem. <laughs> ngalor itu kerasa kerasa jarian jarian Yogyo aku aku raruh aku basah mana anakku kabarono iya iya aku kan kan kan ngabari ya segini ini loh bos kaya mas Agus ngene kaya biasa ya masang son bareng ini gue lah nyapo to son wong watuk rame limo terus kayak kiri limo wah uh uh Oh oh oh. Kireke masa ya jenggong bareng ngono kuwi. Iya jenggong bareng. Goleke nang ndi lho Cil golek kira wakeh men ngono kuwi. Ya goleke ning gen alas-alas lho ben nyatek mbokmu. Iya cok aku takut tenan malah no jare nanggap kiri. Yo gawe son sistaime kuwi no. sistem lha iya sisteme kuwi lho dadi manten sik awakmu wis kaya ting glung ting glung ngono ya dik ya iya padha pak ya anu awakmu yo nganggo sawat-sawatan iya iya no balang-balangan iya tak antem seret gawe suruh dik bataku seret jerit lho mantene bocor dik mantene bocor ra sida dadi manten bojomu balang bataku yo bosok no ya suruh diblebet diantemne cerot Lah nyapa kok muni bataku? Bataku jarene. Lah eh. kena ngomong suruh ya takon lho kowe kancane kok. Lah raro mbak menawa beda kan. Bismillah. Saka Banyuwangi. Bismillahirrahmanirrahim suruh diandamne mak cerot ngono. Baru terus ngideki ndok. Nyapa ndok? Lah apa? Telek no, telek ditekek, diotrok-otrok ning ngene gini marang. Ya mambu kabeh marang tuamu ya su goblok e bocah. <laughs> Kowe iki tau rabi ora to? Kowe iki tau rabi ora? Lah aku urung tau aku jek rencana ae. rencana diengkul. oh, aku cek cah nom kok padane kowe wis. Ya serapi kaya mbake mase ngene iki lho, yang ngidek hmm. ndok cerak bar didek terus digoreng. Sing mangan loh? lho? Jarene mbokmu. Cetekan mbok Ya didek ning Pak. Oh, raro aku raro. Terus banting bunder kae. Banting apa wi? Dadu dibanting gak kelutuk Oh iso dadu lah. Eh, kendi. Raro raro aku. Lah yo ora teko. Ora teko aku. Sesuk teko, sesuk tak kei sing kasete ora usah takon itu e, sesuk. Mbok syuting aja men mantenmu. Ya tak syuting no. Weh, weh, weh ya lungo ning kuade no kadek. Lah nyapa ning kuade? Lah ning ngarep ratan. Lah terak wong liwat kowe. Delok drak awake dhewe kok. Beh jane kocelok kuwi. Ora ngerti lah, sing dijak mamah nang ngarep. Yo ben iki karo banyu putih ngono kadek. Arak, arak. ciu lho. Dadi ngene ngombe kabeh wong kali ngene mendem kabeh mantane Wis sak omah mendem kabeh ngene malah wapi cek berarti oh, oh oh oh oh oh. Kok iso dulang omahmu anu? oh. kok iso arak ngono. Sak keluarga masa mendem kabeh. Yo cong berarti kowe. Eh nggone Mbah Gang cukrek enak. Cal. Eh. ini cengelmu tenan. Yo banyu biasa banyu benek. Anu diadai gelas. Kok gelas apa toh, Gak garalon lho lho paralon sampeyan ta diglogok ya ta diglogok eh. mari ngono dikeran keran terus dikeran ya pomene lambemu mangga <laughs> cerep <laughs> arak dikeran cet ya apik dhe berarti oh pak apik ket mau genah oh, ya dulang-dulangan sego barang ngono kae mboten lha apa letong Ya mah mantek didulang letong samplok apa dulang-dulangan dulang-dulangan umume oh, ya sego to blok blok kowe ra Jawa <laughs> yen aku letong tak goreng tak brambang ya enak ya kowe tau roh letong ora ya wis letong iki kotoran sapi roh ora ya roh enak ora ya jelas gak enak oh berarti tau mbadok kowe oh, becil iki lho aku bareng takut katutne lho kenek lho iya tak, wong aku ya ora ngerti rasane kaya apa malah awakmu tau mangan lha apa wis letong ya ro atos empuk ya empuk berarti nek esuk gane mbok demeki <laughs> mok mukmu nek hmm. esuk sampean tau roh telak lincung pas, aku urung tau roh oh ya wis Jangkrik dibalik gak kena Pak Lur, Pak. Lah ya, teko aku ngono piye? Heeh. Nah, tau roh telek lencung. Urung tau. Ah. Lah wis tau. Roh. Mambu ora? Ya mambu. Loh, bar mbek demek terus bambu berarti. ya Allah pertil kok geragas to. Ah. Geragas, geragas. Tulanane kok mek klethong mek telek lencung piye to kowe iki? Lah sampean. Lho ki dagelan kondang lho. Lah piye to, Bos? Lho ditekoki lho. Nyonto kaya aku no dolanan iki. Sampeyan oh, mengko tretong trek lentung srintil wedhus. Hmm. Dintir-intir-intir-intir ngono dimplokne kancane. Ora lah ngilani bos ngomong ning ngono telek kok diomong. Sing kakuan dalem. Nggih, niki bapa telek. Alah, alah. Samplok pisan kancaku. Waplok pisan niku Pak Topik kok Pak Telek.